Penktas skirsnis. Tvyksterio baterijos sudrebėjo kalva, visi šie variniai nasrai spjovė paskutinę siaubingą kartečį salvę, kilo tiršti kamuliai dūmų, truputį pasidabruoti tekančio mėnulio, ir kai dūmai įsisklaidė, nieko nebeliko. Ši grėsli žmonių saujelė buvo sunaikinta, gvardija mirė. Keturios gyvo reduto sienos tysojo nejudėdamos ir tik kur ne, kur buvo galima pastebėti krūpčiojimą tarp lavonų – Tai šitaip žuvo prancūzų legionai, didingesni už romėnų legionus. Jie krito Monsenžano plyną aukštėje ant permirkusios nuo lietaus ir kraujo žemės, tarp pajuodusi javų varpų, toje vietoje, kur dabar, ketvirtą valandą ryto, švilpčiodamas ir linksmai pasiplakdamas arklį, važiuoja Josefas, Nivelio pašto karietos vežėjas. 16 skyrius Kvotlibras Induce. Kokia vado verti latiniškai. Vaterlo kautynės mislė, jos lygiai nesuvokiamos ir tiems, kurie jas laimėjo, ir tam, kuris jas pralaimėjo, Napoleonui, jos panika. Kautinės užbaigtos diena praėjusi, klaidos atitaisytos, didžiuliai laimėjimai užtikrinti rytojaus dienai, viską pražudė viena paniškos baimės akimirka. Napoleonas, memoarai padiktuoti Šventos Eleno saloje autoriaus pastabe. Bliucheris mato jose tik tai nenutrūkstamą ugnį. Velingtonas nieko jose nesupranta. Pasižiūrėkite į raportus. Pranešimai migloti, paaiškinimai padriki, vieni mikčioja, kiti painiojasi. Žominys skirsto Vaterlo kautines į keturis momentus. Miuflingas kaldo jas į tris peripetijas. Vienas tik šarasas, nors mes kai kurios dalykus skirtingai vertiname, savo teisingų žvilgsnių – pagavo charakteringus bruožus katastrofos, kurią žmogiškasis genijus patyrė kovoje su atsitiktinumu nulemtų dievo. Visi kiti istorikai sakytum apakį ir tam apakime viską vertina apgraibomis. Iš tikrųjų žaibais tviskanti diena, žlugimas karinės monarchijos, kuri dideliam karalio apstulbimui patraukė su savim visas karalystes, jėgos griuvimas, karo pralaimėjimas. Šiame įvykyje pažymėtame ant žmogiškos būtinybės ženklų žmogus nevaidino jokio vaidmens. Atimti Vaterlo iš Wellingtono ir Bliucherio, argi tai reiškia padaryti kokią nors kreudą Anglijai ir Vokietijai? Ne. Nei garsingosios Anglijos, nei iškilniosios Vokietijos Vaterlo problema neliečia. Ačiū dangui tautų didingumas nepriklauso nuo niurių kalavijo avantūrų. Vokietija, Anglija, Prancūzija šlovingos neginklo jėga. Epochoje, kada Vaterlo tik tai kardų žvangėjimas, Vokietija turi aukščiau už Bliucherį iškilusi Getę, o Anglija aukščiau už Velingtoną iškilusi Baironą. Mūsų amžiai būdingas platus idėjų atsiskleidimas – ir šioje spindinčioje užroje daug žėrinčių spindulių priklauso Anglijai ir Vokietijai. Jos yra didingos savo mintimis – Tai, kad jos prisidėjo prie civilizacijos lygio pakilimo ir sudaro jų tikrąją vertybę. Šis pakilimas yra jų esmės padarinys ir niekiek nepriklauso nuo atsitiktinumo. Ne Vaterlojas iškėlė XIX amžiuje. Tik tai barbariškos tautos staiga išauga po pergalis. Šitaip paudros neilgam patvinstas rautas. Civilizuotos tautos, ypač mūsų laikais, neiškyla iškyla ir nenusmunka dėl karvedžio sėkmės ar nesėkmės. Ačiū dievų jų garbė, jų vertingumas, jų kultūra, jų genijus, tai netasai laimikis, kurio herojai ir užkariautojai šitie lošikai gali tikėtis kautynių loterijoje. Dažnai atsitinka, jo kautynis pralaimėtos, o civilizacija laimi. Mažiau šlovės, daugiau laisvės. Nutyla būgno tratėjimas ir protas taria žodį – Tai lošimas, kuriame laimi tas, kuris pralošia. Taigi šaltai apsvarstykime Vaterlo šiais dviem požiūriais. Atiduokime atsitiktinumui tai, kas priklauso atsitiktinumui ir Dievui tai, kas priklauso Dievui. Kas yra Vaterlo? Pergaliai? Ne. Kvinta loto lošime. Kvinta, kuri teko Europai ir už kurią sumokėjo Prancūzija. Pastatyti tenai liūtą nelabai te vertėjo – Tačiau Vaterlo yra vienas iš keiščiausių susidūrimų istorijoje. Napoleonas ir Wellingtonas. Jie ne priešai, jie priešingybės. Niekomet dievas, kuriam patinka antitezės, nėra sukūręs nuostabesnio kontrasto ir nepaprastesnės konfrontacijos. Iš vienos pusės tikslumas, išvalgumas, geometrija, atsargumas, užtikrintas pasitraukimo kelias, tausojimas rezervų, nesudrumščiamas šaltumas, Nepajudinamas metodiškumas, strategija išnaudojanti vietovę, taktika, išlaikanti batalionus pusiausvyroje, tiksliai apskaičiuotos kerdynės, karas su laikrodžių rankoje. Nieko tyčia nepalikta atsitiktinumui, senoviška klasikinė drąsa, neklaidingumas visame kame. Iš kitos pusės intuicija, numatymas, karinio meno originalumas, nežmoniškas instinktas, žaižaruojantis žvilgsnis, kažkoks reališkas akilumas ir sugebėjimas žaibiškai smokti, nuostabus menas kupinas niekinamo išdidumo, daugybė gilios sielos paslapčių, sąjunga su lemtimi, upė, lyguma, giria, kalva, viskas sukaupta į vieną ir tarytum priversta klausyti, despotas mokas pajungti savo tironijai net kautynių lauką, tikėjimą savo žvaigždę, sujungtas su strategijos mokslu, teikęs tą mokslui didybės, bet ir painivos. Velingtonas tai karo baremas, Napoleonas jo Mikelandželas. Ir šį kartą genijų nugalėjo apskaičiavimas. Nuorodam. Baremas, 17 amžiaus aritmetikas, taip jis pats save vadindavo, ir trečiailis poetas saskaitybos knygos, daugelio piniginių operacijų vadovėlių ir eiliuoto pagirimo pinigams autorius. Prancūzijoje baremų buvo vadinama žmogus, mokas sumaniai naudotis taikomąją aritmetiką. Nuorodos pabaiga. Vienas ir antras kažko laukė, ir tas, kuris teisingai apskaičiavo, paėmė viršų. Napoleonas laukė grūšį, tasai netvyko. Velingtonas laukė Bliucherio, tasai atvyko. Velingtonas tai klasikinis karas keršijas už pralaimėjimą. Savo karjeros pradžioje Bonapartas susidūrė su tokiu karu Italijoje ir laimėjo puikių pergalių. Sena pelėda nusileido jaunam vanagui. Senoji taktika buvo ne tik sutriuškinta, bet ir sugėdinta. Kas buvo šis 26 metų korsikietis, kas buvo šis spindintis nemokša, kuris turėdamas viską prie save ir nieko už savęs – be maisto, be šaudmenų, be patrankų, be batų, beveik be armijos, su saujelė vyrų prieš kariuomenės mases puldavo suvienytas Europos jėgas ir absurdiškai laimėdavo pergalės ten, kur tai atrodė visiškai neįmanoma. Iš kur atsirado šis triuškinantis beprotis, kuris beveik neatsikvėpdamas ir beveik su ta pačia kovotojų saujelė rankose, pavertė dulkėmis vieną paskui kitą penkias Vokietijos imperatoriaus armijas, parblauždamas Bolje po Alvinsio, Melasą po Vurmserio, Maką po Melaso. Kas buvo šis karo naujokas su įžuliu dangaus šviesulio pasitikėjimu savimi? Akademinė karo meno mokykla jį ekskomunikavo, įrodydama tuo savo nepajėgumą. Štai iš kur kilusi šitą nenuramdomą senojo cezarizmo pagėžą tam, kas nauja. Iš mankštinto kardo pagėžą ugningam kalavėjui, šachmatų lentos pagėžą genijui. 1815 metų birželio 18 dieną šį pagėžą tarė paskutinį žodį ir polodžių Montebelu, Montenote, Mantuje, Marengų ar Koliu užrašo. Vaterlo. Tai buvo vidutinybių triumfas, toks malonus daugumai. Likimas leido šitą ironiją. Savo saulėlydyje Napoleonas akis į akį vėl susitiko su jaunu Vurmseriu. Norint turėti tikrąjį Wurmserį, pakaktų tik nubaltinti Velingtono plaukus. Vaterlo pirmailis kaudynės laimėtos antrailio karvedžio. Tačiau tai, kuo reikia stebėtis Vaterlo kautynės, yra Anglija. Angliškas tvirtumas, angliškas ryštingumas, angliškas temperamentas. Visų didingiausias dalykas šiuose kautynėse buvo, aš nenoriu čia nieko užgauti, pati Anglija. Ne jos karvedys, bet jos kariuomenė. Velingtonas su keistu nedėkingumu pareiškė viename laiške Lordui Badherstui, kad jo kariuomenė kovojusi 1815 m. birželio 18 dieną taip jauriai kariuomenė. Ką apie tai mano tos kraupio žmonių kaulų krūvos, kurios guli užkastos Vaterlo dirvose? Anglija liko per daug kukli Velingtono akivaizdoje. Šitaip išaukštinti Velingtoną reiškia sumenkinti Angliją. Velingtonas toks pat herojus kaip ir visi kiti, nedaugiau. Tie pilkieji škotai, raitieji gvardiečiai, Metlendo ir Mičelio pulkai, Pako ir Kemto pėstyje, Ponsombi ir Somerseto kavalerija, kalniečiai groja dūdmaišiais kartečiais vediniams prokstant. Rilanto batalionai, šie ką tik pašaukti naujokai, vos moka valdyti muškietą ir davė tokį atkirtį išmėgintiems seniems Eslingo ir Rivolio kovotojams, štai kas yra didus. Velingtonas buvo ištvermingas, čia jo nuopelnas ir mes šito neginčijame, tačiau visų nežymiausias iš jo pėstininkų ir raitelių buvo toks patvirtas kaip ir jis. Geležiniai kareiviai buvo verti geležinio kunigaikščio. O kai dėl mūsų, tai mes aukštiname anglų kareivį, anglų kariuomenę, anglų liaudį. Jeigu ten ir buvo pasiekta pergalė, tai ši pergalė priklauso Anglijai. Būtų teisingiau, jeigu Vaterlo kolona keltų į debesis ne vieno žmogaus figūrą, o statulą simbolizuojančią liaudį. Tačiau mūsų žodžiai užrūstins didžiąją Angliją. Nežiūrint jų 1688 metų ir mūsų 1789 metų, ji vis dar nėra praradusi feodalinių iliuzijų. Ji tebetiki paveldėjimo teisę ir hierarchiją. Ši tauta, kurios niekas nepranoko galingumu ir šlovę, gerbė save kaip naciją, bet ne kaip liaudį. Kaip liaudis jį melai nusilenkė lordui ir pripažįsta jį ponu. Kaip workman ji leidžia save niekinti, darbininkas angliškai. Kaip kareivis ji leidžia save mušti lasda. Prisimename, kad po Inkermano kautinių seržantas, kuris, kaip atrodo, išgelbėjo armiją, negalėjo būti paminėtas lordo Raglano pranešime nes anglų karinė hierarchija neleidžia įtraukti į raportą jokio didvirio be karininko laipsnio. Bet kas visų labiausiai mus stebina Vaterlo kautynėse, tai nepaprastas menas, kurį parodė atsitiktinumas. Nakties lietus, Ugomono siena, Oeno gilusis kelias, patrankų gausmui kurčias grušy, vedlys apgaunantis Napoleoną, vedlys nurodantis teisingą kelią Biulovui, visas šis kataklizmas – buvo nuostabiai paruoštas ir įvykdytas. Apskritai reikia šitai pasakyti, Vaterlo kautynėse dominavo skerdynės, o ne kova. Iš visų kautynių paruoštų pagal taisyklės, Vaterlo turėjo trumpiausią frontą, palyginti su kovotojų skaičiumi. Napoleonas užėmė tris ketvirtadalius lyje, Wellingtonas pusę lyje, po 72 tūkstančius kovotojų kiekvienoje pusėje. To ankštumo padarinys ir buvo žudynis. Yra apskaičiuota ir nustatyta, kiek žuvo žmonių. Prie Austerlico prancūzų 14 nuošimčių, rusų 30 nuošimčių, austrų 44 nuošimčiai. Prie Vagramo prancūzų 13 nuošimčių, austrų 14, prie Maskvos prancūzų 37 nuošimčiai, rusų 44, Prie Baucino prancūzų 13 nuošimčių, rusų ir prūsų 14, prie Vaterlo prancūzų 56 nuošimčiai, sąjungininkų 31. Iš viso prie Vaterlo 41 nuošimtis, 144 tūkstančiai kovotojų, 60 tūkstančių užmuštų. Vaterlo laukas nunai dvelkia tą ramybę, kuri dera žemėj, tai beistrai žmogaus atramai ir jis panašus dabar į bet kurią lygumą. Tačiau naktimis viršum jo pakyla kažkoks iliuzorinis rūkas ir jeigu ten vaikščioja keleivis, jeigu jis įsižiūri, jeigu įsiklauso, jeigu duoda valią vaizduoti kaip Vergilijus niuriuose Filipinų laukuose, tai jį pagauna katastrofos haliucinacija. Nuoroda – Filipinų laukai. Matyt, čia turimas omenyje mūšis prie Filipinų, Makedonijoje, senovės Romos pilietinio karo metu. Per tas kautines 42 metais prieš mūsų erą Antonijus ir Oktavianas sumušė brutą. Kautinių liudininkų buvo poetas Horacijus, o ne Vergilijus, kaip sako Hugo. Nuorodos pabaiga. Prieš jų akis atgyja baisioji birželio 18 diena. Išnyksta dirbtinis paminklas, pilė kalnis – Pradingsta šis nušiurės liūtas, kautynių laukas atgauna savo tikrąjį vaizdą. Siubuoja lygumoje pėstininkų eilis, horizonte umariai šoliuoja kavalerija, išgazdintas vajotojas regi kardų švitravimą, durturų tviskėjimą, bombų švyščiojimą, baisinga perkūnų skardenimasi. Jis girdi tarytum, kas gargėtų kapo gilumoje, lygaustų kažkur toli pamėkliškos kautynės. Tie šešėliai tai grenadieriai, Tos mirgančio švieselės tai kirasirai, šis skeletas Napoleonas, anas skeletas tai Wellingtonas. Visą tai seniai sutrūnyja, tačiau tebe sigrumė ir tebe kovoja. Ir dabar daubos pasrūvusios raudonų krauju ir virpa medžiai, ir lygi padebesų kyla mūšio griausmas, ir patamsiuose dunkso visos tos klaikios aukštumos Monsenžanas, Ugomonas, Frišmonas, Papelotas, Plansenua apvainikuotos vieną kitą naikinančių šmėklų vieslų. 17 skyrius. Ar Vaterlo reikia laikyti teigiamų įvykių? Yra tokia didžiai gerbtina liberalinė mokykla, kuri anaip tol nesmerkia Vaterlo. Mes jai nepriklausome. Mums Vaterlo tik tai stulbinanti laisvės data – kad iš tokio kiaušinio galėjusi risti toks erelis, tačiai neįtikima. Vaterlo, jeigu į šį klausimą pažvelgtume objektyviai, savo intencija turėjo būti kontrrevoliucijos pergalė. Tai Europa prieš Prancūziją, tai Peterburgas, Berlynas ir Viena prieš Paryžių, tai status quo prieš iniciatyvą, status quo esamoje dalykų padėtis – Tai polimas prieš 1789 metų Liepos 14 per 1815 metų kovo 20. Tai monarchinių valstybių signalas pulti nenuramdomą maištingą prancūzų dvasę. Sutramdyti pagaliau šią didžią tautą, užgesinti šį vulkaną veikiant jau 26 metus. Tokia buvo svajonė. Pasireiškė Braunšveigų, Nasau, Romanovų, Hohenzollernų, Habsburgų solidarumas su burbonais. Vaterlo ant savo nugaros nešė dieviškąją teisę. Tiesa, jeigu imperija buvo despotiška, tai karališkai valdžia natūralios reakcijos dėka neišvengiamai turėjo būti liberali. Ir Vaterlo padarinys, nors ir kaip dėl to gailestavo ir to nenorėjo nugalėtojai, buvo konstitucinė tvarka. Kadangi revoliucija, būdama providenciali ir absoliučiai neišvengiama, negali būti visiškai nugalėta – Ji ir vėl iškyla. Iki Vaterlo tai Bonapartas nuvertė senus sostus, o po Vaterlo Liudvikas XVIII, suteikęs Hartiją ir jai pasidavęs. Bonapartas pasodina į Neapolio sostą foreitorių ir į Švedijos sostą seržantą, panaudodamas neligybę lygybę įrodyti. Liudvikas XVIII Sentuene pasirašo žmogaus teisių deklaraciją. Jeigu jūs norite suprasti, kas yra revoliucija, pavadinkite ją progresu. O jeigu jūs norite suprasti, kas yra progresas, pavadinkite jį rytojumi. Rytojus nesulaikomai dirba savo darbą ir jį pradeda nuo šios dienos. Kad ir keistais būdais jis visuomet pasiekia savo tikslus. Jis pasinaudodamas Wellingtonu padaro iš Fua, kuris buvo tik tai kareivis oratorių, Pua partrenkta žemin Ugomone pakyla jau tribūnoje. Šitaip veikia progresas. Šiam darbininkui nėra netinkamų įrankių. Savo dieviškajam darbui jis nesivirodamas pritaiko ir žmogų perėjusi Alpes, ir silpnai be pavaldantį koją senutėlį, tėvo Eliziejaus išgydytą. Jis naudojasi lygiai po dagrikų, lygiai užkariautojų. Užkariautojų savo tikslams pasiekti išorėje, po dagrikų viduje. Vaterlo vienu kirčiu apsidirbo su kalaviju griovusio Europos sostus, bet mūšio rezultatas buvo tik tas, kad revoliucijos darbas toliau buvo tęsimas kitų rankų. Kariai savo darbą atliko, atėjo eilė mąstytojams. Tasai amžius, kurio judėjimą Vaterlo norėjo sustabdyti, peržengė per jį ir leidosi toliau savo keliu. Šią niūrę pergalę savo ruoštų nugalėjo laisvėj. Žodžiu neginčiama tik viena. Visi, kurie triumfavo prie Vaterlo, visi, kurie linksmai šypsojosi už Wellingtoną, visi, kurie jam iškilmingai teikė Europos maršalų lasdas, jų tarpe sako ir Prancūzijos maršalo lasdą, Visi, kurie džiaugsmingai vežė pilnus karučius žemės, sumaišytos užmuštųjų kaulais, pildami kalvą liūtui. Visi, kurie džiūgaudami įrašė šiame piedestale datą. 1815 metų birželio 18 Visi, kurie skatino Bliucherį kardais kapoti besitraukiančiosius, visi, kurie nuo Mansenžano plynaukštis pasilenkė prie Prancūzijos kaip prie savo grobio, visi jie atstovavo kontrrevoliucijai. Tai kontrrevoliucija murmėjo šlykštui žodį suskaldimas. Pasiekusi Paryžių, iš arti pamatė kraterį, pajuto, kad šie pelenai jai svilina kojas ir apsigalvojo. Ji vėl buvo priversta vapėti apie Hartiją. Taigi, matykime Vaterlo tik tokį, koks ir yra Vaterlo. Laisvė anaip tol nebuvo jo intencija. Kontrrevoliucija prieš savo norą buvo liberali. Lygiai kaip Napoleonas panašaus fenomeno dėka, prie savo norą buvo revoliucionierius. 1815 m. birželio 18 diena šį raitą į Robespierą išmušė iš balno. 18 skyrius. Dieviškosios teisės sugražinimas. Diktatūros galas. Visa Europos sistema sugriuvo. Imperija pasinėrė tamsoje panašioje į tą, kuri gaubė žūstantį Romos pasaulį. Galima pakilti net iš bedugnis, kai būdavo barbarų laikais – Tik tai 1815 metų barbarybei, kurią reikia vadinti jos mažybiniu vardu kontrrevoliucija, pritrūko kvapo. Ji greitai užduso ir sustojo. Reikia pasakyti, kad imperija praudojo ir apraudojo didvyriai. Jeigu šlovė sudaro kalavijas paverstas skeptru, tai imperija savaime buvo šlovė. Ji buvo paskleidusi žemėje visą šviesą, kokią tik gali duoti tironija, niūrę šviesą pasakysime daugiau, juodą šviesą. Palyginti su tikra šviesa tai buvo naktis. Šios nakties išnikimas padarė užtemimo įspūdį. Liudvikas XVIII sugrįžo į Paryžių. Liepos 8 dienos šokių rateliai išdildė kovo 20 dienos džiūgavimus. Korsikietis tapo berniečio antiteze – Viršum tiuilerį kupolo suplevėsavo baltoji vėliava, užviešpatavo tremtiniai. Eglinis stalas iš Hartfelio užėmė vietą prieš lelijomis papuoštą Liudviko 14 krėslą. Kadangi Austerlicas buvo pasenęs, tai kalbėta apie Buviną ir Fontenua, lyg tos pergalės būtų tik vakar laimėtos. Nuoroda. Bernietis, tai buvo vadinamas karalius Henrikas IV, kilęs iš Berne provincijos. Hatvelis, pilis 60 km nuo Londono, joje daug metų gyveno Liudvikas 18 Burbonas, prieš užimdamas Prancūzijos sostą. Buvinas vieta, kur 1214 metais, Liepos 27 dieną, įvyko smarkios kautynės, per kurias Prancūzijos karalius Pilypas II Augustas sumušė Vokietijos imperatorių Otoną II. Fontenoa, Belgijos kaimas – 1745 metais per karą dėl Austrijos osto paveldėjimo prancūzų kariuomenė vadovaujama Moriso Saksoniečio čia sumušė ir privertė bėgti anglų hanoveriečių kariuomenę. Nuorodos pabaiga. Altorius ir sostas stojo į brolišką sąjungą. Viena iš labiausiai neginčiamų XIX amžyje socialinės gerovės formų įsitvirtino Prancūzijoje ir kontinente – Europa prisisegė baltąją kokardą. Trestalionas išgarsėjo. Nuoroda Trestalionas vienas iš monarchistinių gaujų vadeivų 1815 metais siauties pietinėse Prancūzijos provincijose baltojo teroro metu. Nuorodos pabaiga. Devizas non pluribus imper – aukštesnis už viską latiniškai – Liudviko 14 karaliaus saulės devizas. Vėl pasirodė akmeninių spindulių aureolėje vaizduojančioje saulę Orse krantinis kareivinių fasade. Ten, kur anksčiau buvo imperatoriaus gvardija, dabar buvo muškietininkai. Karuselės aikštės arka, suglumusi dėl visų šių naujovių, visa apsunkinta nelabai mėgstamų pergalių, galbūt netruputį gėdydamasi Marengo ir Arkolio, iš keblios padėties įsipainiojo Angulemo kunigaikščio statulos dėka. Madlenos kapinis, baisus 1795 metų brolių kapai, buvo išpoštos marmurų ir jaspių, nes su jų žeme buvo sumaišyti Liudviko XVI ir Marijos Antuanetės palaikai. Venseno griovyje į žemės iškilo ant kapinė kolona nusklestų viršumi, primindama, kad Angieno kunigaikštis mirė tą patį mėnesį, kada buvo apvainikuotas Napoleonas. Popiežius Pijus VII, kuris tą ceremoniją atliko netrukus po tos mirties, su nepajudinamu ramumu palaimino nuvertimą, kai buvo laiminės išaukštinimą. Šenbrune gyveno mažutė ketverių metų pamėklė, kurią vadinti Romos karaliumi, buvo valstybinis nusikaltimas. Nuoroda Romos karalius, Napoleono ir Marijos Luizės vienturti sūnus gimdamas gavo Romos karaliaus titulą – Napoleoną nuvertus jis draugė su motina buvo nusiūstas į Šenbruno pilį netoli vienos, kur gyveno Reichštato hercogo vardu. Nuorodos pabaiga. Ir visą tai atsitiko. Visi karaliai vėl atgavo savo sostus. Europos valdovas uždarytas į kalėjimą ir senasis režimas tapo naujojų režimu. Visa, kas žemėje buvo šviesa ir kas buvo tamsa, pasikeitė vietomis. Visa tai atsitiko dėl to, kad vieną vasarą po vidurdienio girioje piemo pasakė prūsui, eikite šičia, o ne ten. Šie 1815 metai buvo panašus į rūškaną balandžio mėnesį. Sena, nesveika ir nuodinga tikrovė įgavo naują išvaizdą. Melas susitokė su 1789 metais. Dieviškoji teisė užsidėjo Hartijos maskę. Fikcijos apsimetė konstituciją. Klaidingi įsitikinimai, prietarai ir slaptieji kėslai, pasikliaudami 14 straipsnių, persidažė ir nusilakavo liberalizmo laku. Šitaip gyvatis keičia savo kailį. Napoleonas tuo pačiu metu buvo ištėlęs ir pažeminęs žmogų. Šio spindinčio materialinių interesų viešpatavimo metu idealas gavo keistą ideologijos pavadinimą. Rimtas didžiojo vyro neatsargumas buvo leisti tyčiotis iš ateities. O tuo tarpu liaudis, ši patrankų mėsa, taip įsimylėjusi patrankininką, jo ieškojo akimis, kur jisai, ką jis veikia. Napoleonas mirė, tarė vienas praeivis invalidui, Marengo ir Vaterlo dalyviui. Jis mirė, sušuko tasai kareivis, labai jūs jį pažįstat. Liaudės vaizduoti dievino šį parblokštą žeminį herojų – Europos fonas po Vaterlo tapo niurus. Išnykus Napoleonui, ilgą laiką buvo jaučiama didžiulė tuštuma. Ir į šią tuštumą lyg į veidrodį žiūrėjosi karaliai. Senoji Europa, naudodamas į šią tuštumą, persitvarkė, iškilo šventoji sąjunga, puikioji sąjunga, iš anksto išpranašavo fatališkas Vaterlo laukas. Šventoji sąjunga, puikioji sąjunga, smuklė ir kalva, kur Napoleonas buvo įsirengę savo trečią stovyklą Vaterlo kautinių metu. Šios senovinis pertaisytos Europos akivaizdoje bendrais bruožais nusibrėžė naujosios Prancūzijos kontūrai. Imperatoriaus išjoktoje ateitis įgavo savo teisės, jos kaktoje spindėjo žvaigždė laisvė – Jaunoji karta nukreipė į ją savo žaižaruojančias akis. Keistas reiškinys. Žavėjimasis ir ateitimi laisvę ir praeitimi Napoleonu. Pralaimėjimas išaukštino nugalėtojai. Parblokštasis Bonapartas atrodė didingesnis už viešpataujantį Napoleoną. Nugalėtojai įsigando. Anglija pavedė jį saugoti Hudsonui Lowe o Prancūzija pavedė jį sergyti Monšenių. Nuoroda Hucinos lauk Šventos Eleno salos, kur buvo ištimtas Napoleonas, gubernatorius. Nuorodos pabaiga. Jo kryžmai sunertus rankos kėlė nerimą sostams. Aleksandras jį vadino mano nemigas. Siauba kėlė tasai potencialus revoliucingumas, kuris glūdėjo jame. Šitai paaiškina ir pateisina bonapartistinį liberalizmą. Ši šmėkla drebino senąjį pasaulį. Nemiela buvo karaliams viešpatauti, kai horizonte niuksojo šventosios Elenos uola.